можна похвастатись. Але все це до пори до часу, доки поплавок не дав тріщини. А тоді гору бере оте перше притамоване заздрість. І вже цій людині мов би, аж помщається за обман. Мабуть, ти кажеш правду, вимовив Тищенко. Але й це. Воно теж ні до чого. Та годі про це. Подивись ліпше, які я придбав княженці. Це Городецький. Оця його думки з приводу майбутнього архітектури Києва. А оця опис подорожі в Африку. Поглянь, які гравюри, які ілюстрації палітурки з дуба. Зафрахтував собі чоловік в Одесі пароплав, звідки такі гроші. Брав підряди від багатих общин, католикам, костьол, караїмам, кінесу. Мені теж кортить Африка, пожартував Тищенко. Приходь у понеділок. Я випишу відрядження, в тон відповів майдан. Два шістдесят на день. Ні. Відрядження до Африки ти мені не даси. А ось в Крем'яне я візьму, сказав Василь Васильович. І одразу хочу просити місячну відпустку. Майдан розвів руками, що мало означати з хворими не сперечаються, але таки не витримав. Кажуть, людину лікує час. Але тебе це правило не стосується. Я бачу, як він лікує. Забирає все гаряче, радісне, а то й болюче, розвіє в ніщо. Душа мов би, виліковується, але вона вже погано сприймає рубцями. Краще подивися на ці фотографії. Мене змалку манить екзотика. Слова савана, джунглі для мене звучать як музика, сафарі. Там лихоманка і всілякі інші хвороби, гадюки і москіти, хоч і гарне полювання. Полювання мене не вабить. Знаю, посміхнувся майдан. Обоє пригадали, як років п'ять тому їздили на корму, як посварилися там. Виїхали на три дні набрали провізії, набоїв. У майдана аж дві рушниці Зауер і Вінчестер. У Тищенка Тулка купив у крамниці за 25 карбованців. Це було його перше і останнє полювання. Хоч у дитинстві марив рушницею і дивився на їхнього сільського мисливця кішку, безпутну людину, поганого чоботаря, латкаря майже з побожністю. Марив також широкими луками, болотами, де свист качиних крил і писк куликів, безліч звабних таємниць. Але вільного часу для полювання завжди бракувало. Корма велетенське озеро за Житомиром, за лісами, серед диких просторів, з густими очеретами плавучими торф'яними островами, які мандрували по озеру у вітряну погоду. Вони випливли на двох човнах і стали неподалік, але так, що один одного не бачили. Василь Васильович довго сидів серед очерету. Перед ним розстелилося невелике плесо, а далі твань, вкрита біленькими дрібненькими квіточками. Мабуть, він вибрав кепське місце. Тут ніщо не плавало і не літало. Зате позаду, там, де сидів майдан, лунала люта канонада. Бахкало раз по раз, а то й гримів дуплет. Мисливська заздрість роздирала Тищенкові серце. Він уявив, що там уже плесо захрясло від качок і ледве не виплив з очерету під постріли. Але ж вони домовились не рушати з місця до кінця качиного перельоту.